Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Քարորիա պատերազմի օրերին հայ ժողովուրդը ցույց տվեց իր միասնությունն ու հայրենի հողը պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Մարտակերտը կարճ ժամանակում կվերադառնա իր նախկին կյանքին։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կատարել են իրենց արժև դրված խնդիրը։ Հակառակորդի երկու ուղաթիռ եւ 5 տանկ խոցած զինծառայողները ապարգևատրվել են ավտոմեքենաներով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդ շարունակել է տարբեր դրամաչափի երազքային զենքերից խախտել կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը, կրակելով ինչպես դիպուկահար զենքերից, այնպես էլ նռնականետներից։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը կատարել է 106 խախտում։ Իրավիճակը կայունացնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդին պատասխանել են 23 անգամ։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի խախտումների հետևանքով վիրավորվել է Պաշտպանության բանակի 1 զինծառայող։ Ղարաբաղյան ուժեր շարունակում են ուրախadir հետևել մարտագծում տիրող իրավիճակին եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում հակակայլերի։ Ադրբեջանական կողմը տեղեկություն է հաղորդել մեկ անհայտ կորած զինվորի մասին։ Այս մասին այսօր ասել է ԼՂՀ ռազմագերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը։ Ինձ բանավոր տեղեկատվությունը փոխանցեցին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները։ Ճշտվում է այդ տեղեկատվության հավաստիությունը, եթե պարզվեց, որ գտնվածն իսկապես մերան հետ կորած զինվորն է, ապա արագ կերպով կկազմակերպվի մարմնի ընդունման գործընթացը, ասել է Վիկտոր Քոչարյանը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը հայտնում է, որ ելնելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտի, մասնագիտական գործողման մեկնող զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից եւ հաշվի առնելով, որ միջազգային զինված ընդհարումների զոհերի պաշտպանության մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևի կոնվենցիայի առաջին լրացուցիչ հերցանագրության 79-րդ հոդվածի համաձայն լրագրողները համարվում են քաղաքացիական անձինք եւ զինված ընդհարումների ժամանակ օգտվում քաղաքացիական անձանց համար վերոհիշյալ կոնվենցիայով սահմանված պաշտպանությունից ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է առաջնագծում մասնագիտական պարտականությունները կատարող բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին զերծ մնալ զինվորական կամ դրան նմանվող համազգեստ կրելուց, ինչը կարող է նրանց որպես կոմբատանտ հակառակորդի կողմից թիրախավորելու առիթ դառնալ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են պետություն եկեղեցի հայրենիք սփյուռք կապերին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ուշադրության կենտրոնում էր ապրիլի 2-ից 5 Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այսօր հասական օրերին համայն հայությունը ցուցաբերել է օրինակելի միասնականություն, բարձր հայրենասիրություն եւ անձնվիրություն, ընդգծելով այս գործընթացում հայ երակելական եկեղեցու կարևոր դերակատարությունը։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը արժևորել է ամենայն հայոց եւ մեծիտան անկիլիկյո կաթողիկոսների այցը Արցախ, նշելով նրա պատմական լինելը հոգեվոր քաղաքական եւ մտաղ սերնդին հայեցի դասյարակության տեսանկյուններից։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ երաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, բարձրագույն հոգևորական դասի մի խումբ ներկայացուցիչներ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 12-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարներին։ Հանդիպմանը քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այս օրհասական օրերին ողջ հայ ժողովուրդը ցույց է տվել օրինակելի միասնություն եւ պատրաստակամություն պաշտպանելու հայրենի հողը, մեր անկախությունն ու ազատությունը, կարևորելով այս գործում նաեւ Հայաստանի քաղաքական ուժերի եւ խորհրդարանի դերակատարությունը։ Ապրիլի 12-ին ԼՂՀ ազգային ժողովի նիստերի մեծ դահլիճում տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Խորհրդարանականները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի ագրեսիայից հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զոհված զինծառայողների եւ հրետակոծության հետևանքով մահացած խաղաղ բնակիչների հիշատակը։ Փոխադարձ պայմանավորվածությամբ օրակարգային հարց է ընտրվել սույն թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ խորհրդարանական անելիքները Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական համագործակցության համատեքստում թեման։ Տեղի ունեցել մտկերի փոխանակություն, որի ընթացքում ելույթ են ունեցել ԼՂՀ եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 2 տասնյակ պատգամավորներ։ Քննարկվել են պաշտպանության, անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտներում օրենսդրական եւ այլ կարգի համագործակցության ու միջազգային խորհրդարանական հարթակներում Արցախին առնչվող խնդիրների համակողմանի ներկայացման հետ կապված հարցերի լայն շրջանակ։ Հայկական երկու հանրապետությունների падգամավորները ընդգծել են համատեղ քննարկումների կարևորությունը ինչը հիմք է տալիս ստեղծված ոչ սովորական պայմաններում գտնել արդյունավետ համագործակցության համար պահանջվող գործիքակազմը։ Ամփոփելով քննարկման արդյունքները, ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ առաջարկները գրավոր ձևով կներկայացվեն ԼՂՀ եւ Հայաստանի խորհրդարաններին եւ դրանց հիման վրա կմշակվի համատեղ գործողությունների պլան։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը ապրիլի 12-ին այցելել է Մարտակերտ քաղաք եւ տեղում անցկացրել խորհրդակցություն նվիրված ապրիլի 2-ից 5-ը ճշնամու արկակոծության հետևանքով շրջկենտրոնում առաջացած խնդիրների լուծմանը։ Վարչապետին զեկույցների տեսքով ներկայացվել է Մարտակերտ քաղաքում, ինչպես նաև Մատաղիս եւ Թալիշ բնակավայրերում ճշնամու կողմից ապրիլյան արկակոծության հետևանքով տուժած առանձնատների, յենթակառուցվածքների, ինչպես նաև այլ գույքի եւ տեխնիկայի մասով բնակիչների ունեցած վնասների մասին ամփոփիչ մանրամասներ։ Արայիկ Խարությունյանը նշել է, որ կառավարության կողմից արդեն ինտենսիվ աշխատանքներ են սկսվել եւ օրեր անց Մարտակերտ քաղաքում հիմնականում վերականգնված կլինեն բնակիչների կրած վնասները, իսկ կենցաղային գույքի եւ տեխնիկայի մասով կտրվեն համապատասխան փոխհատուցումներ։ Մարտակերտը պետք է կարճ ժամանակում վերադառնա իր նախկին կյանքին եւ դրա համար մենք ջանք ու երանդ չենք խնայելու։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ կոչ անել Մարտակերտի մեր բոլոր հայրենակիցներին անցնել իրենց բնականոն կյանքին։ Հավատացնում եմ, որ սահմաններն ամուր են եւ մեր բանակի հասցրած արվածից ճշնամին դեռ երկար ժամանակ ուշքի չի գալու, ասել է գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Արայիկ Հարությունյանն այցելել է նաև Մարտակերտի բուժմիաբուրում հանդիպել բուժանձնակազմի հետ, ցանոթացել իրականացվող աշխատանքներին եւ շնորհակալություն հայտնել անձնակազմին ռազմական գործողությունների ժամանակ ցուցաբերած անձնվիրության համար։ Վարչապետն այնուհետև ուղևորվել է առաջնագից, եղել հանրապետության հյուսիսային թևում տեղակայված եւ թեժ մարտերի թիրախ դարձած դիրքերից մեկում։ Արայիկ Հարությունյանը հետաքրքրվել է զինվորների ծառայությամբ եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց գործած սխրագործությունների եւ հայրենիքի սահմանն անառիկ պահելու համար։ Կառավարության ղեկավարն այցելել է նաև Base Metals ընկերության կողմից շահագործվող Կաշենի հանքավայր եւ ծանոթացել հանրապետության արդյունաբերության առաջատարի գործունեությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք երեկոյան հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ։ Քննարկվել են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 1994 թվականի զինադատարի համաձայնագրի կոպիտ խախտման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ լայնածավալ հարձակման եւ քաղաքացիական բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով ստեղծված իրադրության կապակցությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին հարցեր։ Անվտանգության խորհրդի անդամները հանդես է եկել զեկույցներով։ Արձանագրվել է, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կատարել են իրենց արջև դրված խնդիրները։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը հաղթական է գործել, կասեցնելով Ադրբեջանի ագրեսիան եւ խափանելով նրա պլանները։ Քննարկված հարցերի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Պաշտպանության բանակի հետախուզական ստորաբաժանումները հետևում են հակառակորդի բոլոր զորաշարժերին։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության Շանթ հեռուստարադիոընկերության Հորիզոն լրատվականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը։ Չի բացառվում, որ հակառակորդը պլանավորել է որոշակի գործողություններ իրականացնել, սակայն նրանց բոլոր շարժերը մեր հետախուզության վերահսկողության տակ են, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Գլխավոր штаբի պետի տեղակալի խոսքով հայկական կողմը բոլոր կարևորագույն հենակետերը հետ է վերցրել հակառակորդից եւ այն փոքր հատվածը, որը գտնվում է հակառակորդի վերահսկողության ներքո, որևէ էական նշանակություն չունի հետագայում ծառայությունը կազմակերպելու, ինչպես նաեւ հայկական զորքերի վրա ազդելու առումով։ Պատասխանելով հարցին, ինչու Ադրբեջանը գնաց նման գործողությունների, Հակոբյանը նշել է, որ վերջինս մտածում էր արագորեն գravel առաջնագիծը եւ շանտաժի ենթարկելու միջոցով հասնել իր ցանկություններին, ինչն Ադրբեջանին չհաջողվեց։ Իմ կարծիքով հակառակորդի հիմնական նպատակը բանակցային գործընթացում փոփոխություն մտցնելն է Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ ստատուս քվոն իրենց չի բավարարում փորձել են ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով, որը շոշափելի ազդեցություն կարող է ունենալ բանակցային գործընթացի վրա։ Եթե Ադրբեջանը նորից փորձում է վերադառնալ 92 թվականը, նույն սցենարով կրկնվելու է եւ թու Ադրբեջանը դրա մեջ չկաշխածի։ Պաշտպանության բանակը այդ ներուժը ունի, որը ապացուցել է այսքանի օրվա ընթացքում։ Առանձնապես մեր հասարակության համախմբվածությունը բանակի շուրջ բանակը եւս մեկ անգամ զգաց, որ ինքը մենակ չի, ողջ հասարակությունը, ազատ ամարտիկները, պատերազմի բոլոր մասնակիցները։ Այս կողքին կանգնած են եւ մեր զինվորի թեւութիկունքը։ Ինչը նաեւ ոգի տվեց, եգուս զինվորի ոգին երբեւե անկում չունեցել, եւ դա հակառակորդը պիտի հասկանա։ Անդրադառնալով զինված ուժերի զինտեխնիկայով հագեցվածության մասին հարցին, Մովսես Հակոբյանն ասել է, որ զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը հաստատել է երկրի նախագահը 4 ամիս առաջ, ենթադրում է նաև արդեական զենքով համալրում եւ սպառազինության զարգացում, ինչն այս պահին իրագործվում է։ Հակառակորդի երկու ուղաթիռ խոցած զինծառայողներն Արեկ Մալխասյանը, Գևորգ Մանուկյանը եւ 5 տանկ խոցած Մարատ Պետրոսյանն ապրիլի 12-ին պարգևատրվել են ավտոմեքենաներով։ Ավտոմեքենաների բանալիները զինծառայողներին է հանձնել ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, ներկա եղել նաեւ վարչապետ Արայիկ Քարությունյանը։ Ավտոմեքենաները նվիրաբերել են բարերարներ Արթուր Վարշապետյանը եւ Կարեն Խաչատրյանը։ Եվրոպական միությունն առավել մեծ ջանքեր կգործադրի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման համար, որն արդեն շատ տարապանքներ է բերել։ Այս մասին Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը շարունակում է վտանգ հանդիսանալ Եվրամիության հարևանությունում տարածաշրջանային անվտանգության համար, ինչպես նաեւ արգելք է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ողջ տարածաշրջանի զարգացման համար։ Լայնացավալ հակամարտությունը որևէ մեկի շահերից չի բխում եւ ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է։ Այս հակամարտությունը խարխլում է երկու երկրների, նրանց արևանների զարգացումը եւ մերձեցումը Եվրամիության հետ, ընդգծել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով ապրիլի սկզբին բռնությունները հասան 1994 թվականից ի վեր աննախադեպ մակարդակի։ Բոլորս տեսել ենք տեղեկությունները կապված սանրզին տեխնիկայի օգտագործման զոհերի մեծ թվականակի մասին, այդ թվում եւ քաղաքացիական Հայտարարությունները Բաքվից եւ Երևանից վկայում են այն մասին, որ մենք լուրջ վտանգ ունենք, եթե իրավիճակը շուտ չհանդարտեցվի, ասել է Մուգերինին։ Ռուս հայտնի հերոստարադիո հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը Պոլնի կոնտակտ հաղորդման շրջանակում եւս մեկ անգամ անդրադարձել է վերջին օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության սրմանը ներկայացնելով իր տեսակետը։ Հետաքրքիր է, որ մենք չենք քննարկում այն հարցը, թե ով է սկսել այն։ Օրինակ Ուկրաինայի պարագայում մենք ասում ենք, որ Կիևը պետք է ուղիղ բանակցություններ վարի Լուգանսկի ու Դոնեցկի հետ, սակայն ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ երկիրը մինչև հիմա չի բանակցում։ Ինչու ենք մենք կիրառում այսպիսի երկակի չափանիշներ մենք հիմա կորցնում ենք երկու կողմերին էլ։ Ինչու մենք չենք ցանկանում տեսնել գլխատված հայ զինվորների, գերեվարված ու խոշտանգված մարդկանց մասին փաստերը։ Այո, ես գիտակցում եմ, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր կողմերի շահերը, բայց միթե արդարությունն այլևս ոչ ոքի չի հետաքրքրում, ասել է Սոլովյովը, հավելելով, որ անկախ ամեն ինչից ճշմարտությունը պետք է բարձրաձայնվի, որ เป զի միջազգային հանրությունը կարողանա ողջել թե ով է սկսել այս ամենը։ Նա նշել է, որ իրեն զարմացնում է այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Սոլովյովն ասել է, որ Ռուսաստան Ղրիմ եւ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ իրավիճակները շատ նման են ու կարելի ասել միանման են։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան վերջին բախումների հետևանքով հիմնական վնասը կրել է Մարտակերտի շրջանը, գնդակոծվել է Մարտակերտ քաղաքը եւ շրջանի մատաղի Սութալիշ գյուղերը։ Քարորիա պատերազմը նյութական մեծ վնաս է պատճառել վերոնշյալ համայնքներին։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ ԼՂ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն աշխատանքային խորհրդակցությանը հրավիրել նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության տեխնիկական հսկողության բաժնի աշխատակիցներին։ Վարչության պետ Սամվել Ղուլյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային օպերատիվ խումբ։ Հրետակոծությունից մեծապես տուժած Մարտակերտում չափագրման ու գույքագրման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Նախարարության մասնագետները գործի են անցել։ Առաջին խումբը ճապագրման եւ գույքագրման աշխատանքներ են իրականացրել Տշնամու կողմից գնդակոծված բնակարաններում, կոմունալ տնտեսություններում եւ հասարակական նշանակության օբյեկտներում, կրթական համալիրներում։ Աշխատանքներ են տարվում նաև հրետակոծությունից տուժած էլեկտրալարերի վերականգնման ուղղությամբ։ Ստեփանակերտի Արցախ էներգո փակbaşնետիրական ընկերության տնօրեն Տիգրան Ծատարյանի խոսքով ներկադրությամբ արդեն մենք վերականգնել ենք Մանդաղիս գյուղի էլեկտրացնուցման աշխատանքները։ Հիմա քննարկվում է արդեն Թալիշում աշխատանքների իրականացման համար շատ շատ ավնասվածքները։ Նախատեսում ենք 10000 վոլտ օթային գծի վերակառուցում, վերանորոգումը, բայց այդ ունասվել են նաև Մարտակերտի ենթակայանից սնուցող մարաղաօթային գիծը, որով սնուցում է մոտ 5-6 բնակավայրեր, որոշ օթային գծեր մեր կողմից չհաջողվեց վերականգնել, որովհետև տվել հատվածները ռմբակոծում էին ճշնամու կողմից, բայց մի քիչ անդորն մենք օգտագործեցինք եւ կարողացանք ապահովել էլեկտրականության մեր նակիչների մեր տնտեսությունը։ Քաղաքաշինության նախարարը ցանոթացել է արկակոծված քաղաքի վնասներին, նշելով, որ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կիրականացվեն աշխատանքներ։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի հավաստմամբ հրատապ է մնում կրթօջախների վերականգնման աշխատանքները։ Մեր նախարարության 4 աշխատանքային խմբեր այսօ իրականացել են այստեղ աշխատանքներ, չափագրել բոլոր այդ հետակոչության հետևանքներով հասցված ավերվածությունները։ Ասեմ, որ արդեն Մարտակերտ քաղաքում արդեն տրվել են իմ կողմից հանձնարարական առաջին հերթին դպրոցի ապակիների տեղադրման աշխատանքները սկսել եւ մոտ հորերում արդեն դրանք սկսելու եւ ավարտելու են, որպեսզի դպրոցը արդեն պատրաստելի լինի ընդունելու աշակերտներին, որից հետո արդեն դրանք կամ դրան զուգահեռ արդեն կիրականացվեն աշխատանքներ շենքերի, բնակելի տների տանիքների վերանորոգման, ապակիների տեղադրման եւ այլ վերանորոգման աշխատանքներ։ Մատաղիսում հիմնականում հրթիռակոծվել են բնակելի տներ, հասարակական նշանակության շենքեր ու շինություններ։ Պատերի ուժեղացման, տանիքների կառուցման ու այլ շինարարական աշխատանքների համար նախարարությունը բավականաչափ շինանյութ է ձեռք բերել։ Տուժած բնակավայրերի վերանորոգման ուղղված աշխատանքներում կաջակցի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը իմ կողմից ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի հետ, ով իր պատրաստակամությունն է հայտնել իրենց շինարարական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակությամբ շինանյութեր եւ տեղափոխել Արցախ եւ արդեն մեծ թափով կսկսվեն աշխատանքները։ Ոչ մի խոչընդոտ մենք չունենք, մեր բոլոր կազմակերպությունները պատրաստ են լայնածավալ սկսել աշխատանքները եւ շատ կարճ ժամանակում մեր այդ երկու երեք բնակավայրերը վերել զորական իրենց առօրյա կյանքին Մտաղիցիներից մի քանիսն արդեն վերադարձել են, սպասում են մյուսներին, վստահ են, կար ժամանակ անց կյանքն առաջվապես կաշխուժանա։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անբավարար եղանակ օրվա երկրորդ կեսին անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8 ցերեկը 11-ից 16 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։